Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, Այսօր կխոսենք Եվրամիության միջնորդությամբ դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպման ընդհանրելի պատճառների ու շարժարիտների մասին։ Եվ այսպես Եվրամիության նախաձեռնությամբ ու միջնորդությամբ նախատեսված է դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում հանդիպում անցկացնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևի միջև։ Երբ պատրաստվում էր այս մեկնաբանություն, նշված հանդիպումը դեռևս կայացած իրողություն չէր։ Ոստի անկախ Նախ դրանից իրոք կայանա այն, թե ոչ առայժմ հիմք ընդունենք այդ մասին սոց ձերբերված նախնական պայմանավորվածությունը եւ փորձենք ընկալել դրա շարժարիտներն ու պատճառները։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ դերևս հոկտեմբերի վերջերին տեղեկատվական արտահոսք եղավ նոյեմբերի 9-ին Պուտին-Ալիև Փաշինյան հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Ըստ իս այն կոչված էր նշանավորելու 1 տարի առաջ նույն այդ օրը կայացած մոսկովյան հանդիպման եւ այդ հանդիպմանը ադրբեջանա-արցախյան հակամարտ զորքերի շփման գծում պատերազմական գործողությունների դատարեցման վերաբերյալ ստորագրված տխրահարշակ հայտարարության ընդունման առաջին տարեդարձը։ Ըստ էության հակասական թվականն իրարամերժ այդ լրահոսում հայտնվում էր, թե Մոսկվայում Եռակողմ նոր փաստաթղթեր են ընդունվելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաղորդակցության նողիների ապաշրջափակման, միջպետական սահմանների սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ։ Մասնավորապես այդ մասին հրապարակում կատարեց նաեւ ռուսական Ռեա Նովոսի լրատվական կայքը։ Իր հերթին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակը հայտարարեց, թե այդ միջակայքում հանդիպում նախատեսվում է, ապա նոյեմբերի 5-ին Երևան Երևան այցելեց Ռուսաստանի փոխվարշապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը, հայ-ռուս ադրբեջանական փոխվարշապետերի հանձնաժողովում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը։ Հայաստանի վարշապետի հետ հանդիպման ժամանակ նա ուշագրավ հայտարարություններ արեց այն մասին, որ բացվելու դեպքում ճանապարհները վերահսկվելու են այն պետությունների կողմից, որոնց տարածքով դրանք անցնելու են։ Իմիջայլոց նշենք, որ այս հարցում Ռուսաստանի համար առավել կարևոր խնդիրը բացվելիք անձողիների նկատմամբ բավարար չափով վերահսկողություն ունենալն է, եթե անգամ դա միջանցքի տարեր պարունակի։ Ընդ որում Հայաստանի եւ Արցախի միջև համակային կապն ապահովող միակ ճանապարհը Բերձորի միջանցքն է, որի վերահսկողությունն իրականացնում է միայն ռուսական կողմը։ Հետեաբար, եթե Ռուսաստանը կարողանա վերահսկել ոչ միայն Հայաստանը եւ Արցախը, այլ նաեւ Ադրբեջանը Նախճիվանին կապող հաղորդակցության ուղիները, ապա դա ավելի է ընդլայնում ռուսական կողմի գործիքակազմը։ Առավել եւս, որ Նախճիվանին կապող ենթ ենթադրվող ճանապարհներն այդքան էլ մեծ հեռավորություն չեն ունենալու Հայաստանն Արցախին կապող կենսական ենթակառուցվածքներից, որոնց միջոցով Ռուսաստանն էլ իր հերթին կապ է ապահովում Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահ ուժերի հետ։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի Նախճիվանին կապող հնարավոր անցողների միայն Ռուսաստանի կողմից վերահսկելու տարբերակը Բաքուն իհարկե հրաապարակավ չի բացառել, բայց պետք է որ դրանով խանդավառված էլ չլինի, որովհետև այդ պիսով իսկ ռուսական կողմն Ադրբեջանի նկատմամբ ազդեցության նոր լծակ է ստանալու։ Սակայն, ինչպես տեսանք, ենթադրյալ օրը նոյեմբերի 9-ին չկայացավ Երակոմ հանդիպումը, թե ինչու դիվանագիտական ենթատեքստով բացահայտել է Ռուսաստանի արտաքին արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Չկայացած հանդիպումից 10 օր անց նոյեմբերի 19-ին նա հայտարարել էր, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում կկայանա, բայց դրա համար կողմերի համաձայնությունն է պետք։ Այնուհետև նույնը բայց ավելի բաց տեքստով հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել էր, որ հայ-ռուս ադրբեջանական երակողմ հանդիպում իհարկե կայանալու է, բայց դրա համար անհրաժեշտ է կողմերի կոնսենսուսը։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետն էր նախքան նոյեմբերի 9-ը տված իր հարցազրույցում հերքել երակողմ նոր հանդիպման հավանականությունը, ասելով, որ չկան ձեռք բերված պայմանավորվածություններ։ Այսինքն նման համաձայնություն կամ այլ կերպ ասած կոնսենսուս դեռևս չկար կամ եթե ինչ-որ բան կար, ապա լիարժեք չէր։ Քանզի բանակցող կողմերից առնվազն մեկը համաձայն չէր հատկապես այդ օրը նման հանդիպման կայացմանը։ Կարելի է ենթադրել, որ հիմնականում համաձայն չէր պաշտոնական Երևանը, ըստ երևույթին պատճառաբանելով երկրի հանրային կյանքում հենց այդ կապակցությամբ առաջացած պայթյունավտանգ վիճակով։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Մոսկվային եւ Բաքվին, ապա կարծում ենք այդ երկու մայրաքաղաքներն էլ յուրովի ուրախ կլինեին երրակողմ հանդիպումն անցկացնել հատկապես նոյեմբերի նոյեմբերի 9-ին։ Նրանցից առաջինը Մոսկվան նրա համար, որ իրեն հաջողվել է նախ առանց որևէ կողմնակի աջակցության միայնակ լուծել Արցախում պատերազմական գործողությունների դադարեցման բանակցային խնդիրը եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության իր գործընկերներին Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային հասկացրել է, թե ով է իրական տերը հարավային Կովկասում, ինչպես նաեւ որ շատ կարեւոր է իր համար խաղապա առաքելության անվան տակ եւս մեկ զորակազմ է տեղակայել տարածաշրջանում, Գյումրիից հետո նաև Արցախում։ Երկրորդ շահառու մայրաքաղաքը Բաքուն կարծես թե ճակերտներում ասած լուր դժգոհությամբ էր տարել Ռուսաստանի փոխվարշապետի հայտարարությունները Երևանում ու չպետք է բացառել, որ դա իր հերթին կարող է բորբոքած լինել Ադրբեջանի որպես բանակցային նախապատրաստություն սահմանային լարման գնալու մտադրությունը։ Հատկանշական է նաև այն, որ Ռուսաստանի փոխվարշապետը Երևանից հետո Բաքու չայցելեց։ Միևնույն ժամանակ Բաքուն շատ կցանկանար հենց այդ այդ հանդիպմանը Վերստին այս անգամ Մոսկվայում կամ նախագահ Պուտինի մեկ այլ նստավայրում նշեր է իր հաղթանակը 2020 թվականի 44-երյա պատերազմում եւ թե ադրբեջանական դրոշի օրը, որ սովորաբար տոնվում է նոյեմբերի 9-ին եւ որը կարելի է ընդհանրել պատերազմող եւ միջնորդ կողմերի հանցավոր համաձայնությամբ թե թողտվությամբ եւ անշուշտ ուրախություն ագրեսիայի համահեղինակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նույն այդ օրը նշանավորվել է Արցախի հինավուրց կրթամշակութային կենտրոն Շուշի անառիկ բերթակաղակի զախտվամբ կամ ավելի ճիշտ հանձնմամբ։ Իսկ եթե հանդիպումը ձգձգող եւ դեռևս կոնսենսուսի չգնացած կողմը Հայաստանն էր, ապա այս հանգամանքը եւս կարող էր Ադրբեջանին դրթաց լինել ավելի մեծ չափաբաժնով ճնշում բանեցնել ընդդեմ հայկական կողմի։ Արասարակ Ադրբեջանի նպատակներում որևէ բան չի փոխվել, օգտագործել պատերազմից հետո ստացած ռազմակահաղական եւ նաեւ հոգեբանական առավելությունը հնարավորին չափ հայկական կողմին ճնշելու եւ իր համար նախընտրելի լուծումների դաշտ տանելու նպատակ նպատակով, բարի բուն ու փոխաբերական իմաստով փոկել այնքան, որքան թույլ են տալիս Ադրբեջանի այս պահին ունեցած առավելություններն ու Հայաստանի տարբեր պատճառներով ունեցած խոցելիությունը։ Այս ամենի ճակերտներում պլան մաքսիմումը նույնպես չի փոխվել։ Սահմանների փոխճանաչում այնպես, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ խցկվի նաև Արցախից մնացած հատվածը, դրանից բխող հետևանքներով եւ Նախճիվանին կապող միջանց, թեկուզ անգամ դրա անունը տնտեսական բարգավաճման զարգացման մայրուղի լինի, կարևորը բովանդակությունը լինի այն, ինչ անհրաժեշտ է իրեն։ Ի վերջո հանդիպումը նոյեմբերի 9-ին չկայացավ, եւ պայմանավորվող բարձր կողմերը որոշեցին մեկ այլ հարմար պահի հետազգել երակողմ հանդիպման օրը։ Այնտեղի ունեցավ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, ինչի մասին հնարավորինս հանգամանալի խոսել ենք քաղաքագետի ամբիոնի նախորդ եթերաժամին դեկտեմբերի 1-ին։ Ոստի ավելորդ անգամ չանդրադառնանք այդ հանդիպման մանրամասներին։ Ինլրումը նշենք միայն, որ արերը երևույթ ողջունելով նախատեսված բրյուսելյան հանդիպումը, ինչի մասին անձամբ արտահայտվել է նաև Ռուսաստանի նախագահը, պաշտոնական Մոսկվան շտապել է առաջանցիկ քայլով նախապես կամ այլ կերպ ասած այն գլխից հնարավորին զրոյացնել կամ պատկերավոր ասած բղբճակի պես հոց ցնդացնել բրյուսելյան բանակցությունների հավանական արդյունքները, չբացառելով, որ դրանք հազիվ թե բխեն հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի շահերից, ընդհակառակ ուղակի խստիվ կհակասեն դրանց։ Առավելևս Մոսկվան արժ գիտե, որ արևմուտքն ամենատարբեր գործիքակազմով շարունակաբար ջանքեր է գործադրում այսօր Կովկասից Ռուսաստանին դուրս մղելու համար։ Եվ այսպես Լավրովի վերոհիշյալ հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Թվիտերյան իր էջում հայտնեց, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ իր ունեցած հերախոսազրույցների արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են հանդիպել Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին արևելյան գործընկերության գագաթ Վարդաժողովի շրջանակում Եվրոպական խորհրդի նահագահի այդ գրառումը մի կողմից վերահաստատեց, որ կողմերը ընդհանուր հայտարարի չեն հասել Ռուսաստանի միջնորդությամբ հանդիպելու հարցում, ուստի պայմանավորվել են հանդիպել Եվրամիության միջնորդությամբ։ Սա այն պարագայում, երբ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերելուց ընդամենը 3 օր առաջ, նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի մարզում իշխանասարից հյուսիս արևմուտք ընկած հատվածում մի քանի ժամ տևած մարտերը ըստ պաշտոնական տեղեկատվության դադարեցվել էին Ռուսաստանի եւ անձամբ պաշտպանության նախարար Շոյգուի միջնորդությամբ։ Տեղայնական բնույթի ատարազմական գործողությունները, ինչպես հայտնի է, նոյեմբերի 14-ին սանձազերծել էին ադրբեջանական զորքերը, կիրառելով հրետանի եւ զրահատեխնիկա։ Մարտերի ընթացքում կողմերը կորուստներ են ունեցել զոհեր եւ վիրավորներ, մարտական տեխնիկա, հայկական կողմը իլրում նաեւ երկու դիրք։ Եվ վերջո Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ ինչ դրդապատճառներ կարող են ունենալ կողմերից յուրաքանչյուրը։ Նախ Հայաստանը։ Միանգամայն հասկանալի է, որ բանակցություններում ամենակիչ ռեսուրս եւ ամենաթույլ դիրքեր ունեցողը հայկական կողմն է։ Գոնե իրերի արկա դասավորության պայմաններում մեղմ ու ոչ ցավոտ լուծումներ բարդ է պատկերացնել։ Եվ միանգամայն հասկանալի է, թե ինչ շիկացած մտնոլորտ ու հանրային սպասումների, ընկալումների տեսանկյունից արկախված տագնապ է դա ձևավոր ձևավորում եւ ձևավորելու։ Հետեաբար այս ու այլ դրդապատճառների բերումով հայկական կողմը գուցե այս պահին դերևս փորձում է արկախել գործընթացը։ Եթե ստեղծված իրավիճակում Եվրամիության միջնորդության Բրյուսելում հանդիպելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերում, ինչը կարող է բանակցությունների հավելյալ հարթակի ձևավորման ու զգահեր գործընթացի մեկնարկի հանգեցնել, ապա դրանում միգուցե պաշտոնական Երևանը ժամանակ շահելու պատուհան է տեսնում, ինչն էլ նպաստել է այդ ձևաչափում հանդիպմանը համաձայնելու որոշմանը։ Ապա Ադրբեջանը Բաքուն իհարկե սրում է իր այվիճակն առաջնագծում մեծ ու փոքր բախումներով, բայց դա միանգամից չի ընդհանրում, որ նոյեմբերի 16-ի հարձակմամբ փորձում էր հիմա հասնել փաստաթղթերի ստորագրմանը այն բովանդակությամբ, որով դրանք արկայ են բանակցային սեղանին։ Եթե Ադրբեջանի գերնպատակը սահմանների փոխշնաչումն է, Արցախի ղարքավիճակի չզոքացման հերանեկարով եւ Միջանցքի կորզումը, իսկ երկու սցենարի դեպքում էլ Ռուսաստանի կողմից կան վերապահումներ, ապա պետք չէ վստահ լինել, որ Ադրբեջանը հենց այս փուլում պատրաստ է ստորագրել ենթադրվող բրյուսելյան փաստաթղթերը։ Ի վերջո, եթե խոսում ենք պաշտոնապես համանազատում եւ համանագություն սկսելու մասին, ապա կարեւոր է հասկանալ, արդյոք Ադրբեջանը շահ տեսնում է այդ գործընթաց սկսելու մեջ։ Իհարկե, խոսքն այնպիսի գործընթացի մասին է, որը կարող է անգամ տասնյակ տարիներ ձգվել, գախված կողմերի տրամադրվածությունից եւ այլ գործոններից։ Բայց եթե առաջնորդվենք ոչինչ չբացառելու սկզբունքով, ապա սահմանների հստակեցման բանակցությունների առավել կարճ տևելու չփոխելու դեպքում Ադրբեջանը կորցնի այն խաղակարտը, որի շնորհիվ կարողանում է հիմա բարբերաբար ներխուժել Հայաստանի տարած ու դա որպես ճնշման ազդեցիկ գործիք օգտագործել։ Հիմնավորումն էլ է པարս։ Եթե իրավական տեսանկյունից Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահման գոյություն չունի, իսկ դա այդպես է, քանի որ երկու երկրները չեն ճանաչել միմյանց սահմաններն ու դա հավաստող միջպետական համաձայնագիր չեն ստորագրել, ապա որքան էլ Հայաստանը հայտարարի իր ինքնիշխան տարածներ ադրբեջանական զոր համակարգերի ներխուժման ու զարգացման մասին միևնույնն է։ Բաքուն միշտ էլ կարող է հղումանելով իրավականորեն սահմանների բացակայությանը եւ պնդել, որ սահմանային վեճեր են արկա։ Իսկ սահմանազատման ու սահմանագծման ավարտի պարագայում ոչ միայն Ադրբեջանի այդ դաշտում խաղալու տարածությունն է խիստ կրճատվում, այլ նաեւ միջազգային հանրությունն այլևս կողմերին կորտ չի անում սահմանները հստակեցնել միջադեպերից խուսափելու համար։ Գազի դա արդեն իսկ իրականացված կլինի։ Մյուս կողմից, եթե սահմանազատման եւ սահմանագծման զարգացման գործընթացը որևէ կերպ չառնչվի Արցախին ու նրա կարգավիճակին, ապա Ադրբեջանի ինչին է պետք լինելու շտապել այս հարցում։ Հանում միայն այն տարածքների, որոնք իր անկլավներն է համարում։ Դա իհարկե Բաքվի համար կարևոր է, բայց էական է նաև, թե որն է Ադրբեջանի գերխնդիրն այս գործընթացում։ Եթե սրան գումարենք նաև այն, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում կարծես խնդիրների է բախում միջանցքի խնդրի շուրջ, ապա Ադրբեջանին հնարավոր է հիմա ձեռնտու է ձգձգել նոր փաստաթղթերի ստորագրում վերարտադրման գործընթացը, իսկ Եվրամիության տրամադրած հարտակում հանդիպման գնալը Ալիևի համար նույնպես կարող է պատուհան լինել ժամանակ շահելու եւ իր բանակցային դիրքերը հնարավորության դեպքում բարելավելու նպատակով։ Եվ վերջապես Եվրամիություն։ Իսկ ինչ շահ կարող է ունենալ Բրյուսելը։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո Ռուսաստանի դերակատարումը ոչ միայն որպես տարածաշրջանային տերություն, այլ նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն շատ ավելի է աճել, ինչի մասին նախագահ Պուտինը բառացի հայտարարել հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կոլեգիայի նիստի ժամանակ, նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խնդիրների կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիվանագիտական դերն ավելի է աճում։ Այս պայմաններում համանախագահ մյուս երկրները ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան ակնհայտորեն пассив են ներկապուլում ոչ այնքան հայտարարությունների, այլ որքան գործնական քայլերի իմաստով։ Սա միգուցե Եվրամիության միջնորդությամբ հարավկովկասյան գործընթացներին արևմուտքի մասնակցությունն ակտիվացնել մասնասելու խնդիր լուծի։ Չնայած նրան, որպես Եվրամիություն, որպես սուբյեկտ ներգրավված չի եղել Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում։ Այս տարբերակը համենայն դեպս բացառել պետք չէ։ Առավել հավանական է թվում այն, որ Եվրամիության ակտիվացման պատճառը հարավային Կովկասում իր ունեցած հետաքրություններն են։ Պարսից ծոց, Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ծրագրի առնչությամբ, որը հնդկական օվկիանոսը Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով պետք է կապի Սև ծովի ավազանի եւ Եվրոպայի հետ։ Տրանսպորտային ուղիների եւ ծրագրերի այսպիսի մրցակցության եւ բազմազանության պայմաններում հարց է առաջանում։ Եթե հայ ռուս-ադրբեջանական երկակողմ ձևաչափում տարածաշրջանային անցուղիներ ապա շրջափակվեն, ապա ինչ կարգավիճակ ու ձև են ունենալու Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախճիվանին կապող հաղորդակցության ուղիները եւ արդյոք դրանք կարող են խանգարել Իրանի Հայաստանով անցող Պարսից ծոց Սևծով ենթադրվող տրանսպորտային միջանցքին։ Նվազագույնը անվտանգության եւ կայունության տեսանկյունից հատկապես այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը հետեւականորեն փորձում է ռիսկային դարձել Հայաստանի տարածքով միջ միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացումը, անվտանգային խնդիրները առաջացնելով Սյունիքով անցնող ճանապարհներին, առավել ևս վերջին սրացումից հետո, երբ ադրբեջանական ուժերը ռազմավարական այնպիսի բարձունքների նկատմամբ են վերահսկողություն հաստատել, որոնք ափի մեջ են վերցնում Երևան Գորիս Մայրուղին, դրանից բխող բոլոր ռիսկերով։ Եվ հաշվի առնելով այն, որ տարածաշրջանում իրավիճակը կայունացնելու գործընթացի միջնորդական դեր է ստանձնել Ռուսաստանը, ապա չի բացառում, որ այս հարցերի շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակների դաշտ ստեղծելու նպատակով է հենց Եվրամիությունն իր հովանու ներքո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններ նախաձեռնում։ Ուշագրավ է, որ հենց այս փուլում Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը հայտնում է, որ Պարսից ծոց Սևծով Տարանցիկ միջանցքի համաձայնագիրը կարող է հաստատվել մասնակից երկրի երկրների Սոֆիայում կայանալիք հաջորդ հանդիպման ընթացքում։ Այս վարկածն առավել հավանական է դառնում այն դեպքում, երբ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպելու, այլ նաեւ երկու երկրների պաշտպանության նախարարների միջև ուղիղ օպերատիվ կապ ստեղծելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Սա կրկնենք այն դեպքում, երբ հայ ադրբեջանական առաջնագծում գրեթե ցանկացած փոքր ու մեծ բախում կանխելու կամ դադարեցնելու հարցին միջամտում է Ռուսաստանը։ Այն դեպքում, երբ նոյեմբերի 16-ին հրադադարը հաստատվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի միջնորդությունից հետո։ Այն, որ միայն Ռուսաստանն է, որ խնդիրներին տեղում թե քաղաքական եւ թե ռազմական միջոցներով օպերատիվ լուծումներ տալու իրական հնարավորություն, ռեսուրս ու ազդեցության միջոցներ ունի, առավել եւս Արցախում ռուս խաղապահ ուժերի արկայության եւ Հայաստանում ռուս սահմանապահ ուժերի ընդլայնման պայմաններում ակնհայտ է։ Հարցն այն չէ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ռազմական գերատեսչությունների միջև կապ ստեղծելու պայմանավորություն ձեռք բերելու հարցում ավելի արդյունավետ են համարել Եվրամիության միջնորդությունը Ռուսաստանի համեմատ, այլ այն, որ դա իր հերթին տեղավորվում է քիչ առաջ հիշատակված ժամանակ շահելու մանևրի դաշտը մեծացնելու տրամաբանության մեջ։ Ինչ որ է, պարզապես սպասենք լրահոս կորպուսի նոր բացահայտումներին։ Իսկ մինչ այդ, սիրելի ունկնդիրներ, բարեկամներս, քանզի սա քաղաքագետի ամբիոն հեղինակային հաղորդաշարի վերջին եթերաժամն է անցնող տարում, ուստի փոքրինչ առաջ անցնելով ժամանակից կանխաով ջերմորեն շնորհավորում եմ մեր ժողովրդի առաջիկա ամանորը, երբ Սուրբ Սնդյան տոները։ Թող Աստված վաղվա լուսավոր օրվա հավատ, հույս ու վստահություն տա մեզ առայն, որ մենք համայն հայությունը մեր միասնական համախումբ կամքի ու կարողությանց ուժով Նոր տարում 2022 թվականին վերջնականապես կշտկենք 2020-ի 44-օրյա պատերազմում մեր ազգի վնասված մեջքը եւ արժանավայել կշարունակենք հայոց հինավուրց նախնյաց կողմից ներկա սերունդների սավանդված ազգային հարատեվության ուղին ասենք ամեն